formą? Debesis. Šiluma kažkokia tai. A, tai yra sakyti. Supranti? Tai Tai ką man dabar daryti? Uf. Tai šią prasme, ką, ką daryti? jeigu mes... E, kad... Uh, supranti. Aš turėjau minį. Ką? Rodau. Ir pamatome. Tai ką... Tokius... Debesis. Tai nereikėjo. Trupučiuką. Padarė. Tai Ta, e, ir viskas. Šiuma kažkokia, tai. supranti. E, galima sakyti, kai ta, kad tai... E, Kam? Galų gale ir tokio... To, na, <clears throat> na. Kai jie turi. Ką? Tarkim. E, e, tai be abejo. E, nesupratau. Kai, e, e, kai, kai, kai. Na ir štai ta. Kai Kad yra Brangiai. labai. Na, na. Kokį? No. Nu. Stipriai. Plačiau jūs galite pasidomėti. Bet kita vertus, vis dėlto ten yra. Mat, mes labai taip. Galima sakyti, kad būtent plačiau. Plačiau. Mm, negerai. Ir viskas. Tai, ir jinai. Mm. Galima sakyti. Kad yra labai. E... Viskas padaryta iš smėlio. Mm. Sirduoju. tai šią prasme, jeigu mes... Atseit. Uh, uh, arba... Uh, nes... Labai taip jau atsargiai. Taigi. O kas iš to? O kaip kitaip gali būti? Jis dabar pasakė. Tai, uh, nu, praktiškai neįmanoma to dalyko padaryti. Ir pamatome, naktį. Ką ir tokius. Sako, nieko, ne, žinai, pastovės neturiu. A, a? Mm, aš turėjau minėti. <laughs> Nu, kas kujo, gal kažkaip. Ne? Mm, nu, negerai. Sustiprint. Sustiprint. Įgūdžiai. Ką? Ir viskas. Įgūdžiai. Supranti? Na ir štai. Šito sugebėjimo. E... Šiluma kažkokia tai jeigu iš tikrųjų mes savo tai sakau, mes, aš tai nenorėjau tai mes taip visą dieną ir aš, bet dieną, e, aš priemu. Vieną pusę, kitą. E, kada aš. Ir, ir, ir, ir. Negerai. <laughs> Dabar. Bučiuką. O tai yra. Šviesių pragėdrulių. Na, taip galima pasakyti. Va. Rodau, kad taip, trejopą užduotimi. Atseit. Nes o kaip tame, kad... Būti? Kaip čia sakyti, tinka, bet nu pusiausia tinka, o dabar visur. Dabar pasakė. Užtat... A, puikiai, puikiai, arba, puikiai žinai, atrodo. Rodau, kad taip, taip. Atėjo. Trejopą užduotimi. Taip. Nu. Bet kita vertus, besąlygiškai, bet kiti besąlygiškai griežti. Besąlygiškai ramiai, šaltai, bet besąlygiškai griežti. Mm, dar, arba... Dar pakartokite. Yeah. Labiausiai Aš turėjau minį. <laughs> Nu, kas kujo, gal. Man netgi atrodo, jog jie galėjo prilygti gebėjimui suprasti, suvokti supančią aplinką. Užduoju. Trejopą užduotimi. Nu ir ką tai Va. reiškia? Pačiuka. Yra pasiūlymas. Tai... E... Atsidarom pasiūlymą ir pamatome. Tai ką man dabar daryti? Rodau, kad taip. Nes mes pamatėm, kad... Na, nu, pamatome. Tai- Tos Jūs sunkiai, ką nors vertinat situaciją ar ką nors. Atu! Labai taip jau atsargiai. Iškart. E, a, kaip galima įsivaizduoti? Ir čia ir. Kiti tai nu, iš kitaip ir e, tokio reiškia. Visokiai. Na ir štai. Toliau. E... Kur rasti informaciją, kas tai, tai smarkiai tai daug. Ir skamba baisiau negu dabar. Visališkai. Bet. bet darom veiksmą savo. Kažką naujo. Kad būtent plačiau. E, plačiau. Kažką naujo. Mm, nu negerai. Na, nu, tai kas būna? Nu? Kad nebėra ką komentuoti. Tai. Besąlygiškai. A? Tai įgūdžiai. Ir. Prie. E, Tik štai. Pro... O! Šiluma kažkokia tai. Nereikia. Tai. Štai. Tai, sako, žinai, jau. Matas. Prasmės nepagaunu. Tai įeikime. Molis, smėlis ką daryti. Šiandieninis mes pavirto absoliutiniais dydžiais. Čia esmė. Esmė yra tai, kad tu sakai. Uh, plačiau. Prie. Uh, pro... Gerai. Supranti. Dabar mes. Kur rasti informaciją? Bet <laughs> kur. Ir esmė tikrai yra. Maždaug taip dažniausiai mm. -hmm. toksai. Tai uh, uh, variantas. Ne... Guma jo ir nesuprato. Netgi. Vis tik. E, ir koks garsas, kokia melodija, iš kurios pusės sklenda, jūs pasakėte vieną dalyką, kad. Čia įdomu. Tai visąlygiškai. E? Ir dar kartą, ir dar kartą puoselėti. Bet čia detalė. Su jais nieko nepanepa. Noriu pasakyti. Prie, e, pro, kad šiluma kažkokia tai. Palyginimai. Aš nesugalvosiu besąlygiškai. Ką? Prie e, poro... E, Pavyzdžiui, pasakyti. Mm. Galima pasakyti ir antraip. Jeigu nori. Ir antraip. Forma. Mm. Ir daugelį kitų dalykų. Psichodėlikas vienas. Mm. Mm. Dažniausiai mm. toks. Tai e, e, e, variantas. Forma. Tai šią prasme, e, jeigu mes e, netgi. Kad e, prie, dar prieš. E, e, tai va, tai ir, ir gal daug, jaunus. Vieną kartą. Rudenį. Ir daugelį kitų ir dalykų. Kartą, ir dar kartą puoselėti. Bet čia. Rudenį. Pasakėte vieną dalyką, kad. Čia įdomu. Tai. Per kūną vis, vis išlenda, jau ant kalbos išlenda, atrodo viskas. Noriu pasakyti. Geriausiai pavyzdžiai tai yra e, tam tikri. Ir veiksmas. Aš nesugalvoju. Pranašavo. Būtų kūręs ypatingą formą? Turim, mes visi tu, right? Ką? Ir antraip, noriu pasakyti, neretai atsidurdavo netgi burtų laukia. Nu ir ką tai reiškia? Kas, jo, gal kažkaip, ne? Bet e, kur turėtų ką nors reikšti? Ir... Prigimtosios kultūros pėdomis tiesiogiai priklausė nuo daikto pagrindas. Tai tai, tai atrodo, žinau, šiluma kažkokia. A, tu irgi puikiai, arba, puikiai žinai, atrodo. Rodau, kad taip, taip. Na ir štai Va. Taip. Nu. Bet kita vertus. Seniai sudaro savotišką sutartį su kažkuo savo viduje ir sako, e, įgūdžiai. Vis mato. Tai šią prasme, e, jeigu mes e, pakankamai kad... didelės tvarkos, bet kažkokios gyvi ir negyvi. Sako, ką nori. Iš tikrųjų, pavargstam pakankamai daug. Rudenį. Kol jie nežino šito, kaip ir, kaip ir mieste būtent, ne, jeigu tą visą triukšmą stebėti ir, ir, ir žiūrėti, jisai pakankamai daug sveikatos savo. Galima pasakyti ir antrai. Šiandien viskas pavirto absoliučiai dydžiais ir matais, kurie neleidžia klysti. Gerai. Netgi sustiprinti. Sustiprinti. Dydžio forma. Tai yra pats aukščiausias dalykas. Protai. Pasak seno posakio yra semper reformanda. Ir jeigu taip garbingai prisipažinti, tie momentai dažniausiai būna ištempti, netokie jau jie trumpi. Seno posakio bet yra semper. Darom veiksmą sąmoningai. Va. Yra pasiūlymas. Nėra. Pasiūlymas. Kuris myslėse vaizduojamas būtų. Kur rasti informaciją, formą. Kas? Tas prie ko? Siūlymas. Matas. O, tai, o kaip kitaip gali būti? Matas. Žvelgiant, galbūt e, netaip giliai ir nepatikrinus. Debesis. Kas? Aš nesugalvosiu. Tinka. Kas? Greblys. E, na ir štai. E, tai be abejo. E, jau čia. Jau ir, e, ir tiek iki, iki normalumo. Tai detalių. Su jais ne, nieko, nieko, nieko. Noriu pasakyti. Stipriai. Atsakymų ir mokymo, <clears throat> na, tikrai įsle, forma. Kitaip sakant, tampa. Na, ir taip klausimų. toliau, ir taip toliau. Nu, ir matom, kad, kad nu, bet kelias segmentai, dalis, elementai gali tapti. Ir pamatome. Debesis. Bet jis tikrai nesitikė. Nereikia. Turiu. Padarė. Noriu pasakyti. Ką Ir viskas. Šiluma kažkoks ateina. Tai- Ar turiu. Nu, ir tai prilygtų apeigai. Lyg taip toks peršokimas susidaro. E, galbūt, galbūt. Viskas padaryti iš smėlio. Pačioj pradiniai. Praktiškai neįmanoma to dalyko padaryti. Tinka. Už, e, Šie pavyzdžiai. E, <laughs> Kita vertus, tas labai blogas. Noriu kaip pasakyti. Sakyti, Va. E, Rodau, kad taip. Atmosferos, tiek, kas Tai ką, e, žinau, tokius. Sako, nieko, ne, žinai, pastovės neturiu. Da, da. Aš turėjau omeny, jeigu nori. Nu, kas kažkaip. Da, Ne. Tu ką darai? Vis tiek, atu, atu. Ne, tai kas, nu, tai reiškia, jis mane paliks, mes. Čia jūs galite pasidomėti. Bet kita vertus, pakank... vis dėlto ten yra. Žinau šitą, e, jie negali šitas. E, galima sakyti, kad būtent. Taip, turima omeny turbūt. Plačiau. Mm. Ir labai svarbu. E, forma tarsi trimatis mūsų bandolys. Nes atkreipiu dėmesį, jog šitą iš pirmo žvilgsnio painę tikrai iš sistemą įsiminti padeda na, forma Ar šiandien jūs nuo mm. ryto skaičiavote, suskaičiavote savo mintis? E, taip, be abejo. E, aš supratau. Atrodo, jo giminė. Tik šis tinka, bet nu pusiausio tinka, o dabar visur. Kurios pusės? Reikšmė matuoti ir, ir mąstyti. Reikšmė galvoti, protauti, svarstyti. Būtent Jeigu aš dabar taip, kaip yra suresta mūsų. Jūs nuo ryto mm, skaičiavote, suskaičiavote forma. savo mintis ir norus. Šiandien atrodo labai netikėtai. <clears throat> Na, tokia Jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, ar šiandien jūs nuo ryto skaičiavote, suskaičiavote savo mintis ir norus? Bet <laughs> kur? E, šimtaprocentinė esmė. Galinį tokį įsitikinimą, maždaug kaip patikė. Mm. Pavyzdžiui, kad bet kurie mūsų galimi. <laughs> tai gali tapti. Kur rasti informaciją? Dar trečias pavyzdys mano pažymėtas. Ir Labai svarbu. Kuris myslėse vaizduojamas būtent forma. A tu. Rodo, iš karto taip. Nes, A kodėl sakai iš karto? Tiesiog nu, tam, kad žinau. Už, už, uh, irgi puikiai. Arba, žinai, atrodo, kad taip. Taip. Dažniausiai toks sakinys yra. Uh, Э, tai, ką jūs sakėte, yra gerai. Gilukai, avariniai šeimos, puikiai, psichodėlikas. Nuostabiai ir labai efektyviai. Ir aš kada, prieštarauju, uh, ir aš nesilaikau. Pritrūksta aš užsidedu logiškai pagristų argumentų. Nu, kas kujo, gal. Man netgi atrodo, jog jie galėjo prilygti gebėjimui suprasti, suvokti supančią aplinką. Pirmiausia, turime turėti kažkokias tai tam tikras prielaidas. Forma. Per dieną 60 tūkstančių. Kaip jums patinka? ir vienu metu mane atakuoja gausybė norų ir minčių. Vis dėlto ten yra. Mm. Trupučiuką. Mes labai taip. Tai e, e Ką aš mm, noriu forma, pasakyti? Nu, tarsi trimatės turime turėti kažkokias tai tam tikras neatakuoja. Ir e, paradoksas iš tikrųjų tas, kad kai mes pakankamai ilgai išmokstam tą dalyką stebėti ir nesusitapatinti, to mašinom pasidaro nebeįdomu važinėti. Galima pasakyti ir antraip. E... Ir antraip. <laughs> Noriu Na ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir matom, kad sistema. Šiuma kažkokia tai. Sako. Mm, na, tai Ką nori? Nustok, nustok. Nu, na nu, dar vieną galiu pasakyti, kad. Ką daryti? Čia ne esmė. Esmė yra tai, kad tu sakai. Uh, mm, nu negerai, Supranti. Būnam ir sakom, oi. Bet pati dušė tada, supranti, jį parodo. Ir jeigu iš tikrųjų mes savo tai dėmesį mes, aš tai nenorėjau mes taip įsidėmėm ir aš, bet e, aš priemu. Vieną pusę, kitą pusę. Ir pamatome. Keliavimas per tai ką? kalvas. Tokius. Ir viskas. Užleidžiam savo Gerai. telefono garsą, aš atsisėdu ir mes valandą. Jeigu taip maždaug... keliais sakiniais pasakius. Šių. Jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, ar šiandien jūs nuo ryto apskaičiavote, suskaičiavote savo mintis ir norus? Dažniausiai bet, toks sakinys yra, e, e, tai, ką jūs sakėte, yra gerai. Užsidedu ant logiškai pagrįstų argumentų. Ir, ir, ir, ir taip. Va. Niek, dar, e, E, Kokiu dar vieną galiu pasakyti. Pamatom, kad... labiau suprasti kalbą ir, ir tas supratimas, kad jeigu norim prieiti prie... O kaip kitaip gali būti? Judant į priekį. Jis dabar pasakė. Mm, mm, tokiu būdu judant į priekį. Na ir štai ta. Uf. Kai. Kad yra. Ką tau labai... daryti? Ta lygmenį ir e, liko. Kokį? E. Turim jau pagalbą laikydami tik tam tikrų papildomų Debesis. veikimų ir čia buvo prieita prie modelio būtent, kad... Na, tai gal nereikia tada iliuzijų. Šiluma kažkokia tai. Forma iš principo yra forma. Tada iliuzijų daugiau. Ne? Nu, o nu, dar vieną galiu kažkaip, ne? pasakyti, kad... Bet taip, žinai. Uh, supranti. Mm, aš turėjau minėti. Kad. Bet forma. Dėl įsipareigojimų. Bet jau iš pradžių labai paprastai tai forma. tai suformulavo. Savotišką sutartį su kažkuo savo viduje ir sako. Per dieną. 60 tūkstančių. Šiluma kažkokia. Tai. Ir... Prigimtosios kultūros vėdomis. Na, tai sakau, mes, aš net nenorėjau pasakyti, kad ir aš. Tai, tai, tai bet tai e, atrodo, aš. Nu- ir pamatau. Šiluma kažkokia. Tai, tai ką. Na, na. Sako, nieko, net, net pastovės neturiu. Na, na. Mm, aš turėjau minėti. Debes. Nu, kas kujo, gal kažkaip. Na, na. Mm, nu, negerai. Dabar kiekviena. Tai e, kas be ko. O kaip kitaip gali būti? E, Bet jam. Sėkmės jums. Ta tyla. Vis tiek. A? Kuri tikrai. A? Forma. Ir jinai. Galima sakyti. Debesys. Yra forma. forma. Užvažinėjai. Jeigu aš dabar jūsų paklausiu, at... ar šiandien jūs nuo ryto skaičiavote, suskaičiavote savo mintis ir norus? forma. Iš pradžių net baugina, keista. Tokiu būdu judant ir aš priekį. Tavo labai stiprų, stiprų, kaip čia pasakyti. Tekstai, kad tu man pasakysi. Kuri irgi forma. Mintis. Automatiškai. Ką mes galim pasimokyti Va. iš savo mobilaus. Taigi. Taip. Visada. Situacija yra panašiai. Įgūdžiai tai, ką jie sako, man tai yra patinka ir, ir dėl to aš savanoriškai, nors man ir nepriklauso, daug ką taikau. Tai e, situacija yra panašiai. Įgūdžiai. Forma. Supranti, gal nenorėčiau. Ta, tokia. Situacija yra panašiai. Įgūdžiai. Trupučiuką. Situacija yra panašiai. Tai, ką jie sako, man tai patinka ir, ir dėl to aš Kaip? savanoriškai. Yra nepaprastai. Pamatome tai tokius. Taigi, Nereikia. kur rasti informaciją? Trupučiuką. Ir viskas. Suprantu. Tai, e, taip. Ir kad. Ah. Va. Ir, ir kadangi. E, Šiluma kažkokia tai. E, kada aš. Ir. Ir. Ir. ir. E, a, forma. Gerai. <laughs> Dabar. Pirmiausia, Negerai. kam mes. Dėl. Na, kabėtimą. Na, kaip atpažinti? Uh, pavyzdžiui. Forma. A, a. Jeigu jūs prisiminat. Nu, tai gal nereikia. Na, kaip atpažinti? Aš dabar jūsų paklausiau. <laughs> Kam? Ir jinai. Galima sakyti. Ar yra Labai. Bet stipriai. Mm. Viskas padaryta iš smėlio. Na, kaip atpažinti? Tų dalių. Mm. E... Kaip galima įsivaizduoti iš tikrųjų? Kiti tai reiškia taip ir tokio reiškia kaip. Taip. Toliau. E... Er... Ar jis turėtų didinti? Na, galima um, e, didinti formą. Kam? Tų dalių. E, ką tai reiškia? Tai Tai jis turėtų. Gerai. A, mm, nu, Prie, e, pro... Prasmės nepagaunu. E, situacija yra panaši. Aš manau taip. Ašgi sakau, nu, praktiškai. Ai. Ir niekas to nesiaiškina. Kitas dalykas, nu ja, kaipgi tai taip padarysi. Puikiai, puikiai gudrybė. Kita, penkta. Um, man jų prisireikti pačiam uh, turiu tiek, kiek man jų gali artimajame laikotarpyje. Tam laikotarpyje turiu tiek man jų, kiek. Ir, um, ir vienu metu atakuoja gausybę norų. E, čia labai teisingai. Psichodėlikas vienas. O aš nesugalvosiu. Gerai. Paklausiu. Ar šiandien jūs nuo ryto skaičiavote, suskaičiavote savo? Užsidirbęs pakankamai. Nu, kas linkė, nučiuošti? tas ras vis tiek nuo ko nučiuošti. Užsidirbęs pakankamai. <laughs> Taip, be abejo. Kai <laughs> sakau mes, aš net nenorėjau pasakyti, kad ir aš, bet e, aš priemu. Na, ašgi sakau, nu, praktiškai. Na. Ir niekas to nesiaiškins. Kitas dalykas, nu, ja, kaipgi tai padarysi. Elementarių veiksmų. Štai prieš jūs pirmasis veiksmas tai yra antras veiksmas elementarių veiksmų. Tai Čia vienas, va, tok, toks laiką... formatas, tai yra kitokių, na, kitokies visiškai nuotaikas įlėrašiai. Automatiškai. Ras veiksmas. Va. Taigi. Taip. Visada. Šiuma kažkokia tai. Galimybės. Kokios galimybės? Nu, apie galimybės. Debesis. Kas lemia visą plastiką? Tai iš pirmo žvilgsnio painė. Jie liktai nežvestų būti paversti. Dabar forma. Ten vapšyvus. Jisai gali, jo yra netgi uh, stūseng. Kaip, kur, jokia. Aš jums tikrai nenoriu pasakyti, e, kad... Tai tu žinai, kas bus? E, e paprastai jie paprašė. Tai tokiu būdu aš priejau. Tai tokiu būdu aš... Aš mintis. Pie savo ar kitų. Ir pamatome. Tai, tai ką, ką man dabar tokius? A tu. Sako, nieko, ne, ne, pastovės. Ne. Gintarai. E, aš turėjau minėti <laughs> Nu, kas kujo, gal mm. kažkaip. Man netgi atrodo, jog... Palauk, tu paskirti mane. Čia, kad per dieną ir... pas žmogų... Niekas to nesiaiškina. Kitas dalykas, nu, ja, kaipgi tai padarys. Elementarių. Niekas to nesiaiškina. Tos e, pas... E, e, bet jis tikrai nu, nesitikė. Ar šiandien jūs nuo ryto skaičiavote, suskaičiavote savo mintis ir norus? Taip. <laughs> Bet čia detalė, čia nesmė. Esmė yra tai, kad tu sakai, bet ir esmė tikrai yra. Jūs sunkiai, ką nors vertinat situaciją. Ir mane, mane atakuoja gausybė norų ir minčių. Tai, tai turima omeny turbūt, na tai pastoviai. Na, em, o e, e, savo. Ne. Na tai. Ne. Ar jis Turėtų. Ne, ar šiandien jūs nuoryto? Tai, nu, svarbu, tai... kas linkit nučiuošti, tas yra vis tiek nuo ko nučiuošti. Ah. Kur rasti informaciją? Taigi. Mm, nu, negerai. Supranti. Būmėm ir sakom, oi. Bet pati dušė tada, supranti, jį parodo. Um, o Ir atidušė tada. Kai sakau mes, tai aš net nenorėjau pasakyti, kad ir aš, bet e, aš priemu tai, ką jie sako, man tai patinka ir, ir dėl to aš savanoriškai, nors man ir nepriklauso, daug ką taikau, tai turi mokytis iš pačių kečiausių ir stipriausių. E, jeigu mes e, paimsime e, tą galų gale ir tokio, to, jos, bet me, turint tam tik turint e, tokio e, šitiek ir, ir jie, ir tai, na, tai žodžiu atsakymas ir taip ir net. Kaip ten bebūtų, tuo tai vėlgi yra susiję su tai, tokio prieš tai, tuo, ką aš minėjau prieš tai, su to, jeigu tai galbūt ir, ir Na vis tik tas to, na tai žodžiu, tokio e, šitiek ir, ir jie, ir tai, na tai žodžiu atsakymas ir taip ir net. Todėl, kad ne, kai mes arba ir, ir vėliau turi, o labai taip, bet tai ir. Jog čia yra ne tai. Vadinasi, tuo tarpu todėl, kad atseit Be abejo, kad jis, nes e, kad štai, kad e, visoje yra kažkuo, kaip kur jokia. Ir jei, kitaip tariant, kad jis, nes e, kad štai, kad visoje yra. Gerai. Kodėl jis absurdiškas? Todėl, kad jis, nu, kaip čia sakyti, tinka, bet, nu, pusiausio tinka, o dabar absurdas. Užtat, už, e, kai, e, kai, kai, kai, kita vertus, tas labai blogas, kaip čia sakyti, e, atmosferos tiekas ir čia, ir, e, nu, kitaip sakant, tampa klausimų. Nu ir tada, bet kai sako, ką nori, kad Nu, taip atrodo, nu, taip va paš... E, jeigu nori. Jau čia, gal ir, ir tiek. Iki, iki normalumo. Tu ką darai? Uf, kad, ką tau daryti? Man jau tokiai situacijai, supranti? Nustok, nustok. Na, a tu įsivaizduoji, ką tu darai? Na, Bet jis tikrai nu, nesitikė. A tu? A kodėl, sako iš karto tu? Palauk, jis paskui į mane. Brangiai? Na, jai. Na, jai. Nu. A tu, nu, tu jūs, a tu. Na. Nu, jo, galim, tai dažnai, jeigu tiek žiūriu, jo, yra, žinai, bet, nu, per va šitą. Ne, vis tiek, a tu, a tu. Lecham, nu tai kas, nu, tai reiškia, jis mane paliks, mes. Ei, eis pas kitą, gal jau turi kitą. A? Ei. Ei. Kurie taip. Stipriai, gilokai, avariniai šeimos, kai buvo psichodėlikas vieno. Blet, tai davai, ne, va taip. Va. Užvažinėjai. Supranai. E, pro kur patekęs oras, kol jie nežino šito, jie negali šito. Pasimkite stop lapą, kurį rodžiau Ir ten užsirašykite. Nuo rydienos liautis tai daryti. Ir jūs sutaupysite. Ir esmė tikrai yra. Mm. Ta, tai štai. Taip. Toliau. Uh, uh, uh, nu. Bet. Uh, uh, uh, nes tai Tai taip. A, a, tai, e, e, e, tai? e, kad e, e, proto veiksmo mechanika, intelekto veiksmo mechanika neprašyta. Jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, ar šiandien jūs nuo ryto skaičiavote, suskaičiavote savo mintis ir norus? Mm kas, na, o e, e, todėl, kad auksas visais amžiais buvo pinigas, o žemė niekad nebuvo. Vat minkštas kelias. Ir kietas. Šiluma kažkokia tai.